Pe slava Domnului cântăm cântarea Cântecele mele. Cântecele mele se pierd în tine, Iisusul meu iubit. Tu le ești izvorul cu stări divine și zbor de săvârșit și zbor de săvârșit. Tu ne ești zborul cu stări divine și zbor de săvârșit, și zbor de săvârșit. Cântecele mele adorm în tine, iubitul meu Isus. Tu le ești odihna de haruri pline și zborul spre mai sus, și zborul spre mai sus. Tu le ești odihna de haruri pline și zborul spre mai sus și zborul spre mai sus. Cântecele mele te sorb pe tine, Iisusul meu prea drag. Tu le ești lumina spre curse mine și zbor de psalm și rar. Și zbor de psalm și val. Tu le ești lumina spre culmi mine. și zbor de psalm și rag, și zbor de psalm și rag.